بسم الله الرحمن mı diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sure inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki? O kafirler bu elbette apacık bir sihirbazdır dediler.'' Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Göklerin ve yerin altı günde yaratılması ve Allah'ın arşa istivası hususundaki açıklamalar için Araf suresi 54. ayetin izahına bakınız. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق haktır. Çünkü o mahlukatı önce yoktan yaratır. Sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için onları huzuruna geri çevirir. Kafir olanlara gelince inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır. Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona aya bir takım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları ancak bir gerçeğe ve hikmete binaen yaratmıştır. O bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır. Gece ve gündüzün değişmesinde, uzayıp kısalmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, onu inkar etmekten sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. İnnellezîne lâ akan saraylara erdirir. Onların oradaki duası Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaşınca söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu da şudur. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Eğer Allah insanlara hayrı çabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde kendi başlarına bırakırız. Rivayete göre Nadir İbni Haris gibi bir takım müşrikler Resulullah'ın peygamberliğini inkar etmişler ve ya Allah eğer Muhammed'in peygamberliği doğru ise hemen gökten üzerimize taş yağdır veya bize acıklı bir azap getir demişlerdi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. Demek ki Allah Teala dilerse kullarını işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandırmaz. Belki de tövbe eder, pişman olur ve hakka dönerler diye cezalarını erteler. Tövbe etmeyenlere de kendileri için bu süre sonunda onların cezasını ya dünyadayken verir veya ahirete bırakır. وإذا مس الإنسان الضر دعاه Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. Allah Teala bu ayette insanın bela ve musibetler karşısındaki ve bunların kaldırılmasından sonraki tutum ve davranışlarını göz önüne sermektedir. İyi insana yaraşan gerek sıkıntılı hallerde, gerekse refah anlarında daima Allah'ı anmak ve ona dua etmektir. Sadece musibet anında Allah'ı anıp da refah anında unutmak inancı ve iradesi zayıf olan nefsani ve adi isteklerin karşısında ezilen ve yenilen acizlerin tutumudur. Andolsun ki sizden önce peygamberleri kendilerine mucizeler getirdiği halde yalanlayıp zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helak ettik. Zaten onlar iman edecek de değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Onların yerine sizi getirdik. وإذا تتلى عليهم olacak şey değildir. Ben bana vahyolundan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersen elbette büyük günün azabından korkarım. Zamanımızda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in indiği devirde de kendi kafalarına göre dini isteyenler veya Allah'ın hükümlerinin kendi arzu ve heveslerine göre değiştirilmesini isteyenler olmuştur. Halbuki Kur'an belli dönemlerdeki insanların geçici ve değişken arzularını karşılamak için değil, kıyamete kadar bütün insanlığın ruhi, ahlaki ve manevi ihtiyacını karşılamak, dünyevi ve uhrevi saadetin yolunu göstermek için indirilmiştir. Bu sebepledir ki ayette belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi hiç kimsenin Kur'an'ın hükmünü değiştirme yetkisi yoktur. De ki eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdirmiyor musunuz? Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir. Bilesiniz ki suçlular asla ويعبدون من Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanlar sadece bir tek ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesi ile ilgili Rabbinden bir söz, ezeli bir takdir geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi, derhal azap iner ve işler bitirilirdi. Ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, kayıp ancak Allah'ındır. Bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Kafirler azap cinsinden bir mucize istemektedirler. Nitekim Enfal suresinin 32. ayetinde de Ya Allah eğer bu Kur'an senin katından gelmiş bir hak ise başımıza gökten taş yağdır şeklinde dua ettikleri bildirilmektedir. Halbuki azap Allah katındadır. O dilerse anında indirip asi kavimleri helak eder, dilerse tehir eder. وإذا Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çevre çevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah'a halis kılarlar. Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye de Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء gece veya gündüz ona emriniz, afetiniz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açık Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve o dilediğini doğru yola iletir. Selam yurdundan maksat cennettir. Selam esenlik ve huzur olarak da yorumlanmıştır. Çünkü cennette bulunanlar her türlü hoşnutsuzluklardan uzak, esenlik ve selamet içeredirler. Cennete selam yurdu denilmesinin sebebi orada bulunanlarla melekler arasında selamlaşmanın yaygın olmasıdır. للذين أحسنوا الحسنى onlar cennet ehlidirler ve onların orada ebedi kalacaklardır. Ayette zikredilen ihsan yüce Allah'a layık ve rızasına muvafık güzel iş yapmak ve işleri layık oldukları şekilde güzel yapmak demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhsanı şöyle tarif etmiştir. İhsan, Allah Teala'ya onu görüyormuş gibi kulluk etmektir. Çünkü sen onu görmezsen de o seni mutlaka görmektedir. İşte böyle güzel iş, vazife, ibadet ve iyilikler yapanlara yaptıklarından daha güzel olan cennetler ve Allah'ın lütfu olarak da fazla nimetler de verilecektir. Kötülük yapanlara gelince kötülüğün cezası misliyledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İyi işlerin sevabı bire on, bire yedi, bire yedi yüz ve daha fazla olarak da verilir ki bu Allah'ın lütfunun neticesidir. Kötü işler yapanlar ise cezası ise yalnız bire karşı birdir. Bu da Allah'ın adaletinin neticesidir. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün artık onların putlarıyla aralarını tamamen ayırmıştır Ve onların ortakları, putları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Bu yüzden bizim de sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki biz sizin bize tapmanızdan tamamen habersizdik. هنالك تبلو كل نفس ما Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik ve hakim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden de ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? İnsanın diğer uzunlarının gerçek maliki ve hakimi de Allah Teala olmakla beraber ayette özellikle gözler ve kulaklar zikredilmiştir. Çünkü bunlar insanın en önemli bilgi ve idrak vasıtalarıdır. Allah'ın yarattığı ve ayette işaret buyurduğu rızıklardan yararlanmanın en önemli vasıtalarıdır. İşte bu değerli bilgi ve rızık vasıtalarını yaratan yöneten, onların ne yolda kullanıldığını bilen üstün kudret Allah'tan başka kim olabilir? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl sapıklığa döndürülüyorsun? İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar inanmazlar sözü gerçekleşmiş oldu. قل هل من شركائكم Hakka Allah iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır? Yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Bu ayette zanna tabi olan müşrikler kınandığı gibi Müslümanları da ilme teşvik vardır. Kadir Beydavi'ye göre bu ayet ilmi kaynağından tahsil etmenin vacip olduğuna, taklit ve zan ile yetinmenin caiz olmadığına delildir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. أم يقولون افتراه Resulüm ondan seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzak. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle ifade buyurduğu gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi tebliğden ibarettir. O sadece müjdeleyici ve uyarıcıdır. İnsanların inanmasını temin etmek onun elinde değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi amelinden ve tebliğ vazifesinden sorumludur. Uyarılmalarına ve hakka çağrılmalarına rağmen iman etmeyenlerin sorumluluğu ise sadece kendilerine ait olup peygamber bundan sorumlu değildir. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? ومنهم من ينفع Onlardan sana bakan da vardır. Fakat hele gerçeği görmüyorlarsa, körleri sen mi doğuruyorlar edeceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Allah Celle Celaluhu insanlara gerçeği bulmaları ve inanmaları için fıtri kabiliyetler vermiş ve peygamberler de göndermiştir. Şu anda Allah onların sezme ve anlama ve kavrama melekelerini ellerinden çekip aldığı için değil, onlar iradelerini kötüye kullandıkları için hak yoldan sıkmışlar. Peygamberi de kabul etmemişler ve cezaya müstehak olmuşlar. Dolayısıyla kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneden vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişler. Eğer onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken gösterirsek ne ala. Yok eğer göstermeden seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. O zaman onlara ne olacağını göreceksin. Sonra da Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Doğru iseniz bu vaat azap ne zamandır? قل لا eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. De ki, ey müşrikler, ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Başınıza bela geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz şimdi mi? Çok geç. Halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyorsunuz. Allah'ın iman etmek için bir fırsat olarak verdiği emniyet ve rahatlık içinde şımaran inkarcılar bu emniyet ve rahatlığın ebedi olduğunu zannedercesine azgınlıklarına devam eder ve dinin azap tehditleriyle alay ederek eğer böyle bir azap varsa hemen gelsin ya gibi sözlerle güya böyle bir azabın aslı olmadığını iddia eder. Fakat yukarıdaki ayet açıkça belirtiyor ki, iman bir hürriyet ve serbestlik içinde gerçekleşirse kıymet taşır. Sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın denilince, kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki evet Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsiniz. ولو أن لكل Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Bu ayette Kur'an'ın dört güzel özelliği anlatılmaktadır. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in bütün iyi ve kötü huyları bildirmesi ve insanları güzel ahlaka teşvik etmesi en güzel bir öğüttür. Kalpleri manevi hastalıklar içinde bırakacak olan inkarcılık, şirk ve münafıklıktan insanları alıkoyması ve güzel inançlar ile ruhları tedavi etmesi de bir şifadır. Mutluluk yollarını insanlığa öğretmesi ve onları bu yola iletmesi de hidayet. Nihayet insanları iman nuruna kavuşturması ve onlara ebedi mutluluğa kazandırması da sırf rahmettir. De ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. Übey ibn radıyallahu anh hazretlerinin nakline göre Allah Resulü bu ayeti okudu ve onda geçen Allah'ın lütfü ve rahmetini Kur'an-ı Kerim ve İslam olarak açıkladı. Diğer bir tefsire göre de lütuf İslam, rahmet ise Müslümanlara vaat edilen nimetlerdir. قل أرى Bundan daha küçük ve daha büyük yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın ilminden hiçbir şey gizli kalmayacak. Dolayısıyla insanların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını bildiği ifade edilmekte ve binaenaleyh itaatkar kullar sevindirilmekte, asiler ise tehdit edilmektedir. Ela ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Bu ayet bir önceki ayette de geçen Allah dostlarının, Evliyaullahların Allah'ın kendilerine böylesine mukaddes bir unvan vermesini sağlayan özelliklerini iki kelimede özetlemiştir. İman ve takva. Çünkü iman bütün batıl ve yanlış inançlardan sıyrılarak gerçeğe, hakka ulaşmış olmanın Takva ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş ve hayvani yaşama tarzından arınarak kalbi Allah'a teslim etmenin hayatı onun kanunlarına göre düzenlemenin ve böylece bir ahlak disiplinine girmenin ifadesidir.'' İşte Allah Celle Celaluhu iman ile marifetullah'a ve takva ile de üstün ahlaka ulaşmış olduklarından 62. ayette de buyurulduğu gibi her türlü korkudan, kederden ve yesten kurtulmuşlardır buyuruyor. Çünkü onlar en üstün kudret olan Allah'ın dostluğunu ve himayesini kazanmışlardır. Tefsirlerde belirtildiğine göre ayette zikredilen dünya hayatındaki müjde Allah dostlarına Allah'ın Kur'an'daki müjdeleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeler ile onlara gösterdiği sadık rüyalar ve ölüm anındaki meleklerin müjdeleridir. Ahiretteki müjdeleri ise meleklerin onlara gelerek mutlulukları hakkında verecekleri müjdelerdir. Resulüm Onların inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O eşitendir, bilendir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar?'' Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar.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 Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Müşrikler Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir.'' Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil de yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar, sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırız. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki Ey kavmim! Eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra da vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Hazreti Nuh aleyhisselam Allah Teala'nın himayesinde olduğunu bildiği için düşmanlarına önem vermediğini onların güç ve kuvvetlerine aldırış etmediğini göstermek ve onların aczini ortaya çıkarmak için kendilerine böyle bir teklifte bulundu ve onlara meydan okudu. Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemedim.'' Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu.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 peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular.'' Katımızdan onlara hak mucize gelince bu elbette apacık bir sihirdir dediler. Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Onlar dediler ki babalarımızı üzerinde bulunduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz.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 Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın dedi. Onlar İplerini atınca Musa dedi ki sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Ayetin ifade ettiğine göre sihirbazlık yani büyücülük sadece bir aldatmaca, yaldızlama ve fesatçılıktan ibarettir. Çünkü Hz. Musa gibi büyük bir peygamber onun batıl olduğunu ve onu yapanların fesatçılar olduklarını açıkça ifade etmektedir. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi.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 Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Müşrikler Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil de yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar, sonra dönüşleri bizedir.'' Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavm ne demişti ki Ey kavmim! Eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra da vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Hazreti Nuh aleyhisselam Allah Teala'nın himayesinde olduğunu bildiği için düşmanlarına önem vermediğini onların güç ve kuvvetlerine aldırış etmediğini göstermek ve onların aczini ortaya çıkarmak için kendilerine böyle bir teklifte bulundu ve onlara meydan okudu. Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu. Yine de onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarılanların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu?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 Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular.'' Katımızdan onlara hak mucize gelince bu elbette apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Onlar dediler ki babalarımızı üzerinde bulunduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz.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 Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın dedi. Onlar İplerini atınca Musa dedi ki sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Ayetin ifade ettiğine göre sihirbazlık yani büyücülük sadece bir aldatmaca, yaldızlama ve fesatçılıktan ibarettir. Çünkü Hz. Musa gibi büyük bir peygamber onun batıl olduğunu ve onu yapanların fesatçılar olduklarını açıkça ifade etmektedir. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi.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 Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Müşrikler Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onun çocuğa ihtiyacı yoktur.'' Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil de yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavm ne demişti ki Ey kavmim! Eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra da vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Hazreti Nuh aleyhisselam Allah Teala'nın himayesinde olduğunu bildiği için düşmanlarına önem vermediğini onların güç ve kuvvetlerine aldırış etmediğini göstermek ve onların aczini ortaya çıkarmak için kendilerine böyle bir teklifte bulundu ve onlara meydan okudu. Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemedim.'' Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu.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 peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular.'' Katımızdan onlara hak mucize gelince bu elbette apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Onlar dediler ki babalarımızı üzerinde bulunduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz.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 Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın dedi. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.'' Ayetin ifade ettiğine göre zehirbazlık yani büyücülük sadece bir aldatmaca, yaldızlama ve fesatçılıktan ibarettir. Çünkü Hz. Musa gibi büyük bir peygamber onun batıl olduğunu ve onu yapanların fesatçılar olduklarını açıkça ifade etmektedir. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde uruluk taslayan bir diktatör ve haddi aşanlardandı. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر بآياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجزين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, esenlik tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyor. Bu ayet Mekkeliler hakkında nazil olmuştur. Rivayet edildiğine göre Allah Teala yedi yıl Mekke'ye yağmur yağdırmadı. Kuraklık yüzünden kıtlık ve hastalık baş gösterdi. Birçok insan ve hayvan telef oldu. Nihayet Allah Teala bol yağmur yağdırdı da memleket yeniden bolluk ve berekete kavuştu. Fakat kafirler bu rahmeti Allah'tan değil de yıldızlardan ve putlardan bildiler ve Allah'ın ayetlerini yalanlamaya devam ettiler. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah'a halis kılar. Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye de Allah'a yalvadırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. İnnemâ meselül hayâtid الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إذا أخذت الأرض زخرفها فزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها يستهزئون بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام يشاء إلى صراط مستقيم Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahibi de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de Onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve o dilediğini doğru yola iletir. Selam yurdundan maksat cennettir. Selam esenlik ve huzur olarak da yorumlanmıştır. Çünkü cennette bulunanlar her türlü hoşnutsuzluklardan uzak, esenlik ve selamet içeredirler. Cennete selam yurdu denilmesinin sebebi orada bulunanlarla melekler arasında selamlaşmanın yaygın olmasıdır. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذِلَّةٌ ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إيانا تعبدون كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Güzel davrananlara daha güzel karşılık vardır. Bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Ayette zikredilen ihsan yüce Allah'a layık ve rızasına muvafık güzel iş yapmak ve işleri layık oldukları şekilde güzel yapmak demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhsanı şöyle tarif etmiştir. İhsan Allah Teala'ya onu görüyormuş gibi kulluk etmektir. Çünkü sen onu görmezsen de o seni mutlaka görmektedir. İşte böyle güzel iş, vazife, ibadet ve iyilikler yapanlara yaptıklarından daha güzel olan cennetler ve Allah'ın lütfu olarak da fazla nimetler de verilecek. Kötülük yapanlara gelince kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.'' İyi işlerin sevabı bire on, bire yedi, bire yedi yüz ve daha fazla olarak da verilir ki bu Allah'ın lütfünün neticesidir. Kötü işler yapanlar ise cezası ise yalnız bire karşı birdir. Bu da Allah'ın adaletinin neticesidir.'' Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün artık onların putlarıyla aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve onların ortakları, putları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter.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 Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler, batıl tanrıları da onları terk edip kaybolmuştur. Resulüm de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik ve hakim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden de ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? İnsanın diğer uzuvlarının gerçek maliki ve hakimi de Allah Teala olmakla beraber ayette özellikle gözler ve kulaklar zikredilmiştir. Çünkü bunlar insanın en önemli bilgi ve idrak vasıtalarıdır. Allah'ın yarattığı ve ayette işaret buyurduğu rızıklardan yararlanmanın en önemli vasıtalarıdır. İşte bu bu değerli bilgi ve rızık vasıtalarını yaratan, yöneten, onların ne yolda kullanıldığını bilen üstün kudret Allah'tan başka kim olabilir? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır?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 Arkasından da onu ölümünden sonra hayata yeniden döndürecek biri var mı? De ki Allah ilk defa yaratıp ölümden sonra onu yeniden hayata döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız? De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır? Yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hükmü diyor? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Bu ayette zanna tabi olan müşrikler kınandığı gibi Müslümanları da ilme teşvik vardır. Kadir Beydavi'ye göre bu ayet ilmi kaynağından tahsil etmenin vacip olduğuna, taklit ve zan ile yetinmenin caiz olmadığına delildir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir.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 De ki eğer sizler doğru iseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da hep beraber onun benzeri bir sure getirin. Bilakis onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan Öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl oldu. İşlerinden öylesi de vardır ki ona Kur'an'a inanır. Yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbim bozguncuları en iyi bilendir. Resulüm onlar seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle ifade buyurulduğu gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi tebliğden ibarettir. O sadece müjdeleyici ve uyarıcıdır. İnsanların inanmasını temin etmek onun elinde değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi amelinden ve tebliğ vazifesinden sorumludur.'' Uyarılmalarına ve hakka çağrılmalarına rağmen iman etmeyenlerin sorumluluğu ise sadece kendilerine ait olup peygamber bundan sorumlu değildir. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنظر ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Onlardan sana bakan da vardır. Fakat hele gerçeği görmüyorlarsa, körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Allah Celle Celaluhu insanlara gerçeği bulmaları ve inanmaları için fıtri kabiliyetler vermiş ve peygamberler de göndermiştir. Şu halde Allah onların sezme ve anlama ve kavrama melekelerini ellerinden çekip aldığı için değil, onlar iradelerini kötüye kullandıkları için hak yoldan sıkmışlar. Peygamberi de kabul etmemişler ve cezaya müstehak olmuşlar. Dolayısıyla kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün. Aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. Eğer onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken gösterirsek ne ala. Yok eğer göstermeden seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. O zaman onlara ne olacağını göreceksin. Sonra da Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır.'' Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.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 De ki, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüme sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. De ki, ey müşrikler, ne dersiniz?'' Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Başınıza bela geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz şimdi mi? Çok geç. Halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyorsunuz. Allah'ın iman etmek için bir fırsat olarak verdiği emniyet ve rahatlık içinde şımaran inkarcılar bu emniyet ve rahatlığın ebedi olduğunu zannedercesine azgınlıklarına devam eder ve dinin azap tehditleriyle alay ederek eğer böyle bir azap varsa hemen gelsin ya gibi sözlerle güya böyle bir azabın aslı olmadığını iddia ederler. Fakat yukarıdaki ayet açıkça belirtiyor ki iman bir hürriyet ve serbestlik içinde gerçekleşirse kıymet taşır. Azab ile karşı karşıya kaldıktan sonra inanmanın bir kıymeti yoktur.'' Sonra o kendilerine zulmedilenlere ebedi azap Sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın denilince kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki, evet Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsiniz. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون O zaman zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder. ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır fakat onların çoğu bilmez. O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Bu ayette Kur'an'ın dört güzel özelliği anlatılmaktadır. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in bütün iyi ve kötü huyları bildirmesi ve insanları güzel ahlaka teşvik etmesi en güzel bir öğüttür. Kalpleri manevi hastalıklar içinde bırakacak olan inkarcılık, şirk ve münafıklıktan insanları alıkoyması ve güzel inançlar ile ruhları tedavi etmesi de bir şifadır. Mutluluk yollarını insanlığa öğretmesi ve onları bu yola iletmesi de hidayettir. Nihayet insanları iman nuruna kavuşturması ve onlara ebedi mutluluğa kazandırması da sırf rahmettir. De ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh hazretlerinin nakline göre Allah Resulü bu ayeti okudu ve onda geçen Allah'ın lütfü ve rahmetini Kur'an-ı Kerim ve İslam olarak açıkladı.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 De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü akıbetleri hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın ilminden hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, dolayısıyla insanların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını bildiği ifade edilmekte ve binaenaleyh itaatkar kullar sevindirilmekte, asiler ise tehdit edilmektedir.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 Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Bu ayet bir önceki ayette de geçen Allah dostlarının, Evliyaullahların Allah'ın kendilerine böylesine mukaddes bir unvan vermesini sağlayan özelliklerini iki kelimede özetlemiştir. İman ve takva. Çünkü iman bütün batıl ve yanlış inançlardan sıyrılarak gerçeğe, hakka ulaşmış olmanın. Takva ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş ve hayvani yaşama tarzından arınarak, kalbi Allah'a teslim etmenin hayatı onun kanunlarına göre düzenlemenin ve böylece bir ahlak disiplinine girmenin ifadesidir. İşte Allah Celle Celaluhu iman ile marifetullah'a ve takva ile de üstün ahlaka ulaşmış olduklarından 62. ayette de buyurulduğu gibi her türlü korkudan, kederden ve yesten kurtulmuşlardır buyuruyor. Çünkü onlar en üstün kudret olan Allah'ın dostluğunu ve himayesini kazanmışlardır. Tefsirlerde belirtildiğine göre Ayette zikredilen dünya hayatındaki müjde Allah dostlarına Allah'ın Kur'an'daki müjdeleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeler ile onlara gösterdiği sadık rüyalar ve ölüm anındaki meleklerin müjdeleridir. Ahiretteki müjdeleri ise meleklerin onlara gelerek mutlulukları hakkında verecekleri müjdelerdir. Resulüm, onların inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O eşidendir, bilendir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلوا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Musa dedi ki ey kavmim eğer Allah'a inandıysanız ve ona teslim olduysanız sadece ona güvenip dayanın. Onlar da dediler ki Allah'a dayandık ey Rabbimiz. Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da dosdoğru kılın. Ey Musa, müminlere müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Onlara bu nimetleri, insanları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdin? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et. Kalplerine sıkıntı ver ki iman etsinler. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ikinizin de duası kabul olunmuştur. o halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Biz İsrail oğullarını denizden geçirdik ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun gerçekten İsrail oğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Firavun daha önce Mısır'da tanrılığını ilan etmiş ve ''Ey cemaat, ben sizin için kendimden başka tanrı bilmiyorum. Ben sizin en yüce Rabbinizim.'' demişti. Onu tanrı olarak kabul etmeyenlere şiddetli işkenceler uyguluyordu. Özellikle de İsrail oğullarını ağır işkenceye tabi tutuyor. Ayrıca erkek çocuklarını da kesiyordu. Hazreti Musa ve kardeşinin Mısır'dan ayrılma istekleri Allah tarafından kabul olundu ve Filistin'e gitmek üzere Kızıl Deniz'in kenarına geldiler. Onları imha etmek için Firavun ordusuyla arkalarından yetişti. Hz. Musa Allah'tan aldığı bir vahiy ile asasını denize vurdu. Denizden yollar açıldı ve kavmini Tih çölüne çıkarttı. Aynı yoldan peşlerini takip etmek isteyen Firavun denizin ortasına geldiğinde yollar kaybolup boğulacağını anlayınca Allah'a iman etti. Fakat ümitsizliğe dayanan imanı kabul olunmadı.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 Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden bu anlattığımız olaylardan kuşkudaysan, senden önce kitabı Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma.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 Halkını yok ettiğimiz ülkelerden herhangi bir ülke halkı keşke kendilerine azap gelmeden iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rusvaylık azabını kaldırdık ve onları da bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Yunus peygamberin kavmi onu inkar edince kızarak aralarından ayrıldı. Kavmi onun haber verdiği azabın geleceğini hissedince hemen yaptıklarına pişman oldu ve azabın gelmemesi için Allah'a yalvardılar. Cenab-ı Allah da onlardan azabı kaldırdı. Resul eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen imanları için insanları zorlayacak mısın?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 mı bekliyorlar? De ki, haydi bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz sonra peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız. De ki, ey insanlar, benim dinimden şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Ve bana Hanif Allah'ın birliğini tanıyıcı olarak yüzünü dine çevir, sakın müşriklerden olma diye de emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.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 Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir ve o bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden hak, Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sadece tebliğ etmekle memurum. Resulüm, sen sana vahyolunana uy ve Allah hükmüdünceye kadar da sabret. O hakimlerin en hayırlısı.